Чому ж Мерсьє називає мене бородатим мурлом? 30 червня. Дивна істота Пінгвін. Пишу щоденник, а він пнеться навшпинячки і пильно стежить за моїм олівцем, який видається йому синьою рибкою, скалкою криги, чи ще не знати чим. За два рази пробував його дзьобом, жонглював ним у повітрі і віддавав назад. Повз мою каюту Бенедикт дозволяє ходити лише місіс Кетрін, бо вона живе в кутку. А якщо підходить хтось інший, хапає його за штани, стріпає головою і сердито лається. Навіть жака Антуана Бенедикт попервах не підпускав, поки нарешті втямив, що то мій найближчий сусід. Тепер його підпускає тільки до порога чому прив'язався до мене цей дивний птах? Я довго думав і вирішив, це неспроста. Ми з ним обидва альбіноси, він це перший збагнув. Кожна жива істота шукає співучасті, мабуть, так. Перше липня. До сходу сонця залишилося рівно 30 діб. Востаннє воно зайшло. 10 травня. Який жах! Ніколи не думала, що зможу витримати без сонця стільки днів. Матроса не полишало передчуття, ніби з кимось із його близьких станеться нещастя. Це було наслідком отого дивного сну. Він увесь час думав про Юрасика. Вдень ще не так ці думки посідали його переважно вечорами надто ж коли гасла електрика і засвічували ліхтарі. І ще він думав про матір. 3 липня. Сьогодні Жак Антуан спитав, чого це ви називаєте його Бенедиктом? А може, то взагалі не Бенедикт, а Бенедиктина? І дзвінко зареготав. Чудний парижанин. Заздрю його вмінню в усьому знаходити конічну грань. Мені здається, якби вмів сміятися отак, як цей хлопець, то я б не лежав, зумів би видужати. Бенедикта ввечері виряджають на двір, бо ночами він товчеться по хаті, заглядає до кают, гилгоче і усіх розбуркує. Але вранці неодмінно чатує коло дверей, його впускають і дають їсти. Потім він приходить до мене і довго та товірчо жебонить, мов би скаржиться на гірку долю самітника. Це видається мені саме так. Коли дивиться на мене одним оком, зіниця його червоно спалахує і мерехтить. Нас життя позначило одним ганджем. Цей бідолаха теж не розрізняє кольорів. Якщо видужаю, спробую намалювати йому на спині чорний фрак. Тоді він постарається знайти собі подругу. Пінгвінихи не цуратимуться його, а самці не скуптимуть. Але чи настане колись той день? Я певен, що на мені висне фатальний борг. Ми, нормани, погрузли в багатьох гріхах, і в генах моїх записано борг котрогось мого близького чи далекого пращура. Я це усвідомив тільки тепер. 4 липня був день народження Юрка. Тоді теж була неділя, і матрос просидів під даринчиним вікном цілий день. У пологовий будинок його так і не впустили. Сьогодні синові минав дев'ятий рік. А сніг уперше побачив два роки тому. Цей сніг. Раніше матрос не думав про нього, та й українські сніги просто чарівне врочисте явище природи. Даринка після пологів була здорова і міцна, Юрасик жвавий і тугенький, і вони в грудні всі втрьох виїхали за кордон. Африка зустріла їх досить ласкаво, сонце не дуже пекло, рухаючись над тропіком козирога, і за цих кілька місяців Юрко підріс і ще дужче зміцнів. А в травні Даринка поїхала з ним до свекрухи. У жовтні вони знову повернулися назад, і так тривало щороку. Взимку жили в Африці всі втрьох. Наприкінці ж весни Даринка та Юрко.